Esto es pa' que goce, pa' que cambie pose. Te prendí en fuego, llama al 911. Pa, que se lo goce. Lo Esto es pa' que goce, pa' que cambie pose. Te en fuego. Te en fuego. Pa' que se lo goce. la guacha se me pega porque ella está puta, está puta, puta, está puta, puta, está puta. en el boliche. Ella se me pega y está puta, está puta, puta, está puta, puta, está puta. en el boliche. Ella se me pega y... Ey, pero que no perdas el tiempo, aprovecha el momento y tranquila, tranquila, tranquila, tranquila. número uno se fue con dos, en el cuarto delante, tres, en cuatro la partió. A mis cinco cojones lo que diga la ley, se la ficha, el que el doble seis. Número uno se fue con dos, en el cuarto delante, tres, en cuatro la partió. A mis cinco cojones lo que diga la ley, se la ficha, el que el doble 6. Nos fuimos al garete hasta las siete. Si él supiera que no eres lo que aparentas, si él supiera que a ti yo te traigo loca, <laughs> que yo soy el que silencio pa' que dure. Y pa' que no llegue el día de tu despedida. Sé que tú te curas, mami, cuando yo te azoto. Sé que te pones loquilla cuando te beso en el toto, Te pones loquilla cuando, cuando yo te azoto. cuando yo te azoto, te azoto, te azoto. Cuando yo te azoto. Cuando yo te azoto, te azoto, te azoto. Cuando yo te azoto. Esto es pa' que goce, pa' que cambie pose. Te aprendí en fuego. Te aprendí en fuego. Esto es pa' que suene bien duro en el boliche. Y la guacha se me pega porque ella está puta, está puta, puta, está puta, puta, está Duro en el boliche. Ella se me pega y está puta, está puta, puta, está puta, puta, está Duro en el boliche. Ella se me pega y... Ey, pero can, no perdas el tiempo, aprovecha el momento y tranquila, tranquila, tranquila, tranquila, tranquila. mucho ritmo y sabor. Gusti DJ para vos.